Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 1, 1980 Inordinahang obispo si Bishop Jesus Cabrera dala ang pagiging titular bishop of Tisido. Tatlong buwan ang nakalipas matapos siyang italagang auxiliary bishop ng Lingayen Dagupan. Makaralaman ang limang taon, hinirang siyang obispo ng Diocese ng Alaminos. Makalipas ang 22 taon sa ganito ring araw, July 1, sa taong namang 2007, hinalinhinan si Bishop Cabrera ni Bishop Mario Peralta bilang bagong obispo ng Alaminos. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.